Espero gizan, Euskal Elkargoko aitzin kontuaren eztabaida bizia izan da. Bosteunda berroita mazazpi eurokoa izanen da buxeta, eta fiskalitatearen emendatzeak sortu ditu arrengura azkarrenak, batez ere, enpresek pagatu beharreko kotizazioa, eunendako bat kakotx berroita bi emendatu baita, eta gutiago lurraren inguruko tasetan. Kotxe Zenarro, elkargoko finantza presidente ordea. Cette délibération qui permet de récupérer un peu plus de 3 millions 8 de fiscalité complémentaire, bien sûr, avec des chiffres qui sont relativisés hein, sur les, coûts majorés, puisque c'est quelques euros par personne. Inbertsiotarako baliatu den eina, eundelaroita bost milioitakoa izanki, bilgaiten talde politikoaren izenean, ale arte kritika egin du etzelako bere ustez, fiskalitatean emendiorik egin behar jadanik, inflazioarekin hainiz garezetu baita herritaren bizia. Erten, erten dutela, uh, bortxaz, berdela fiskalitatea emendatu. Eta hor, uh, eh, agirida, eh, konduekin, ez la emendatze beharrik, eh, aurtengo uh, proiektuak hor dira, simulazioneak egin ditugu, uh, anpratatzeko altasun uh, handia badu. Peio Txeliku elgarrekin tzat taldeko bozera maliak, esekutiboko presidentearen egiteko manerak errefusatzen ditu eta intzin kontua aurkezteko moldea ere salatu du. Hin batzorde etxikutiboan naiz, normalki da erabakitzeko hein gorenena. Deskubritzen dugu hori urtagilean eta hortan bertan galdera batzu pasatzen ditugu, behar dugu gauza diseitu, den denak eginak dira eta txinkatuak balire bezala aurkeztuak, egan nahi du ez dugula hauturik egiten ahal, zer pusatu behar ditaiken, zer kendu, eta hororen genetik ez dugu ebaluakitarik gure politika publikoenik. Eberaz ez dugu datu zehatzik. Bizitegin xarta ere onartu da elkargoan, hots promotore pribatuek eraikitzen dituzten bizitegi libreetarako muga bat ezartzea erabaki du elkargoak.